الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وقدره تكبيرا ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وترسم خطاه وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية مقياسا لأعماله ومصدرا لحكمه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر دوقتك إيمان بعد أن شكر الله سبحانه وتعالى نقوم تكيا رحمة كيفين ذي أمة نسيم جينة من تموت محمد صلى الله عليه وسلم Mtume ambaye ametujia sisi kuja kututoa katika kiza na kutuweka ndani ya mwangaza lakini pia tunabudi watakia fawila masahaba zake na kila yule ambaye ameifanya akida ya Kiislamu ndio msingi wa fikra zake na Muislamu huyu akaifanya fikra ya Kiislamu ndio asasa lile fikrati ndio msingi wa fikra zake wa masira li hukmihi na ndio chimbuko la hukumu zake Muislamu huyu atanabudi pia kumtakia kheri kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini pia Muislamu ambaye anajiona kwamba ni Muislamu lakini hajakanyaga pale ambapo alipokanyaga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi ajue kwamba ni jukumu lake la faradhi bimaana kuyashika na kuyabeba yale ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuletea ndugu katika iman Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ndani ya Qur'an katika sura Al-Imran ya kwamba kuntum khaira umma kwamba sisi ni umma bora ukhrijat linnas yani tumetolewa katika watu Allah subhanahu wa ta'ala ameusifu ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam na sifa hizi zilikuwepo na zitaendelea kuwepo maadamu tu Uislamu upo na Waislamu wapo na sifa hizi za kuitwa kwamba umma bora zimekuja kwa seti kwa sababu gani kwa sababu ya kukatazana mabaya na kuamrishana mema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani hiyo hiyo ametueleza aya ah, nyingine ambayo katueleza kwamba wana wa Israeli waliangamizwa kupitia mazungumzo ya mitume tofauti tofauti kwa sababu gani kanu la yatanahauna an munkarin walikuwa hawakatazani hawakumbushani kuepukana na yale ambayo mabaya ambayo yalikuwa yanafanyika ndani ya ardhi sasa Allah subhana wa ta'ala akatupongeza sisi kwa hiyo pongeze hizi lazima tuzifanyie kazi maksudio ni nini leo hii umma wa islam ulimwenguni huko katika mateso na maangamizi lakini pia alhamdulillah nashukuru kwamba umma wa Kiislamu ulimwenguni umeshika Uislamu wake hivi sasa na kujua kwamba hakuna kitakachotunusuru ila ni kubeba Uislamu na hatuwezi tukarudi nyuma kwa lolote litakalotokea na hatuwezi tukarudi nyuma kwa ndugu zetu ambao jana wakuta madhila katika ardhi tofauti tofauti lakini pia tunashukuru umma kwa ujumla na wale ambao watoko waislamu pia ambao kwa binadamu wao wakasimama kidete kuwatetea waislamu ambao wanaona kuwa ni wanadhulumiwa alhamdulillah umma tulisimama dhidi ya ndugu zetu tofauti tofauti katika ulimwengu na hata hapa kwetu Tanzania tukasimama kidete dhidi ya waislamu wenzetu waliopo ndani wakiwepo mashehe zetu wa msho wa uamsho ambayo alhamdulillah baadhi wametoka lakini pia kule kusimama kwao umma wa Kiislamu kwa ndugu zetu hawa sote tunashuhudia la ambayo alizungumza hakuna mtu ambaye mazungumzo yao siko anazungumza japo chozi aliyamdondoka lakini pia umati islam bado tutambue ya kwamba jukumu hili ni jukumu letu jukumu hili ni jukumu letu na hatuwezi tukaliacha tukiliacha tujue tutapata dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na tutaulizwa bado tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo neema ambayo ametuletea kwa kuachiwa mashekhi zetu lakini tutambue bado ni jukumu letu kupata sauti ikiwezekana hata zaidi ya ile kwa sababu waliopo wapo wengine ni wengi zaidi kuliko hao walioachiwa yupo Sheikh maarufu kabisa anaitwa Sheikh kadege wako ndugu zetu wapo Arusha magereza Arusha wako ndugu zetu wapo magereza ya Mtwara na sehemu tofauti tofauti Tanzania tuna imani kabisa kwamba waliopo na wanafuatilia ya kwamba insha Allah lazima huenda Allah subhanahu wa ta'ala ataleta nusura lakini haiwezi ikaja kwa kukaa tu na dua zetu peke yake bila kufanya jitihada kwa hiyo umma Islam ni jukumu letu lakini pia tumpongeze wakili Juma Nasoro ambaye alisimama kidete kuhakikisha kwamba hatarudi nyuma ila anahakikisha mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapoleta ushindi kwa ndugu zetu kwa nje na alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala atueleza kwamba yanapotokea mazuri kama haya basi hapana budi na dua kwa hiyo hatuna budi ndugu yetu Juma Nasoro tumtakie dua nyingi mno na Allah aendelee kumhifadhi aendelee kutetea haki za waislamu na wasio kwa waislamu ambao wanadhulumiwa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahma ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam si kwa waislamu pekee ni kwa wanadamu wote lakini pia hatuna budi pia kuleta pongezi kwa taasisi zote ambazo zimesimama kidete kuhakikisha kwamba jambo hili linatendeka kwa mujibu ambazo zile ambazo inavyotakikana kwa mujibu wa sheria zilizowekwa lakini pia na kuutuliza umma wa Kiislamu katika swala ambalo wasifanye vurugu bali tutumie taratibu ambazo itaipelekea hakuna vurugu lakini nusura ikapatikana alhamdulillah Allah alilipe asasi zote zilizotumia jitihada zake katika swala hizo lakini pia ndugu katika imani tukumbuke maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotueleza ndani ya Qur'an katika suratul kahf na anatueleza si lengo kupata kisa tu kama visa vingine bali anatusimulia Allah subhanahu wa ta'ala tupate mazingatio na ibra kuonyesha jinsi gani sifa ambazo wale ambao na Uislamu na Waislamu walivyo alivyotueleza lengo tujue kwamba tunapoenda basi tuushike Uislamu tusiongeze wala tusipunguze tushike pale pale ambapo Allah Subhanahu wa ta'ala alipotuonyesha insha Allah basi nusura itapatikana kwa hali yoyote Allah Subhanahu wa ta'ala baada ya kueleza kisa kizima cha ashabul kahfi ipo aya akasema innahum yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wala tuflihu idhan abada asili ya wasompe na Allah subhanahu wa ta'ala wakipata nguvu ya rijumukum watakupigeni au yu'idukum fi millatihim au watakutiweni katika mila zenu lakini akasema wala ntuflihu idhan abada Muislamu ukishika Uislamu wako kwa vile ambavyo alivyotuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala basi na kuongeza wala kupunguza Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wala ntuklisu idan abada au faulu kwa hiyo sisi waislamu kufaulu kwetu si kulegeza kuacha uislamu wetu bali kuushika kwa meno ya magege ndipo kufaulu kutakapopatikana ndio katika imani tumeitwa kumtum khaira ummat tumekuwa umma bora kwa sababu gani kwa sharti ambalo tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-barru karim wa da'u rabbakum antum muslimuna bil ijaba الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته ndugu katika imani na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio mafanikio ya hapa duniani na kesho akhera na kwenda kinyume ya kutokumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni hasara kubwa hapa duniani na kesho akhera ndugu katika imani Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa ameliandaa jeshi kwa ajili ya kwenda Khaibar walisafiri usiku Khaibar ipo kaskazini mwa Madina ni mji ambao walikuwa wanakaa Mayahudi ilipokuwa yapambazuka Mayahudi wako na mikoba yao wanaingia katika fantashiru kutafuta riziki katika mihangaiko ya hapa na hapa walipoona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na askari wake basi walitaharuki katika kutaharuki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema Allahu akbar maana akamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwamba gharabat khaybar imedondoka khaybar inna idha nazalna bi sahati qaumin fasaa sabahul mundirina kwamba sisi tunapokwenda kwa watu kwa lengo letu kwa jambo letu basi ni hali mbaya kwa hao watu ambao hawataki kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo yatukumsha nini mazungumzo haya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ni waislamu hatuna budi hatuna nguvu ya mali hatuna nguvu ya mkono basi nguvu yetu ni mdomo na mdomo huu tunazungumza kwa mujibu wa maamrisho na makatazo ya Allah Subhanahu wa ta'ala hatuvuki mipaka kwa hiyo twawaambia wale ambao wanaopiga vita Uislamu na Waislamu kwamba sisi Waislamu maadamu tushautambua Uislamu wetu tushashika Uislamu wetu kwanza tunamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema Allahu Akbar kwa kutuondolea mashehe zetu lakini pia tutamtukuza zaidi itakapohakikisha kwamba ndugu zetu wote katika ulimwengu wapo huru na tunasema kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyosema kuambia Khaibar Mayahudi wa Khaibar kwamba umeporomoka taratibu na mila za Marekani ambaye amepanga taratibu za kudhuluma umma za kudhuluma umma waislamu na wasiokuwa waislamu tunasema kwamba imeporomoka fikira yake hakuna asiyejua leo hii katika mgongo wa ardhi kwamba Marekani na mila zake na desturi zake ndiye adui kubwa wa Marekani lakini hakuna asiyejua kwamba leo hii waislamu japo hawana nguvu lakini mdomo tu peke yake unamticha kafiri tunasema kwamba imeporomoka mila na desturi zake kwa sababu gani kwamba sisi waislamu tukiishi kwa uislamu wetu maadamu tushautambua basi hatuwezi tukarudi nyuma japo hata kama tukafanya kitu gani lakini uislamu wetu hatuwezi tukauacha kwa hiyo fasaa sabah muzlina ni hali mbaya kwa makafiri hususan wale ambao waliochukua mfumo kwa ajili ya kupiga vita Uislamu lakini pia tunakachivu taratibu ambazo magafiri wameziweka katika kusimamia haki kwa sababu gani kwa sababu taratibu zilivyo unapomwona mtu anakosa tayari ushathibitisha ndio wewe kumtia mkononi lakini unapomchukua ukamweka ndani hapo ndio utafute tayari alifanya kosa gani simana kwamba hizi si taratibu na si ubinadamu na mila hizi tunaona kabisa kwamba leo hii taratibu wale ambao wanaopiga vita Uislamu wapo katika hali ambayo tofauti kabisa na makafiri wa zamani kwa hiyo ndugu katika imani lazima lazima tutambue ya kwamba ni jukumu letu kuushika Uislamu makafiri tayari wameshashindwa mila zao taratibu zao nidhamu zao siasa zao uchumi wao wameshafeli kwa nini tusijifahari na Uislamu wetu lakini pia taratibu zenyewe wanazohukumiana pia bado ni ngovu kwa hiyo tunajua kabisa ya kwamba Uislamu ndio ulioko mbele yetu na Uislamu insha Allah sio kupata nusura ya hapa na pale tu bali tutapata nusura ya Uislamu kuhakikisha kwamba ulimwengu mzima Allah Subhanahu wa Ta'ala anatambulika na tunahakikisha kwamba nusura Allah Subhanahu wa Ta'ala inapatikana Ndio katika imani tumalizie suluhisho ya haya ni suluhisho ni lipi suluhisho ni kuhakikisha ya kwamba Uislamu tunaofanya ndio mfumo wetu wa taratibu zetu za maisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba sisi ndio wasimamizi na ndio tunayojua haki. Kwa hiyo usuluhisho ni Uislamu ambao ndio wapaswa kusimamia taratibu za maisha. Watambua haki ya Muislamu na sio kwa Muislamu lakini pia ni jukumu letu kuonyesha umma kwamba Uislamu sio dini ya fujo Uislamu sio dini ya kuchinja chinja watu Uislamu sio dini ya kuonea watu Uislamu ni mila na taratibu ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama amekuja nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hii ijakuwa rahmatan lil alamin Kwa hiyo twapasa kubeba na kuchukua kwa mujibu ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini pia tupasa tujue kwamba suluhisho hili ndio suluhisho mama haya yote bado yatakuwepo lakini mwisho wa siku tutajikuta tutaanza tunamalizia tunaanza lingine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 بن عبد الطارق وعن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين واقسم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين ثم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بعد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي بقي أهلكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا